Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio. Amb el treball en la redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web, la 977.com. I que més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, on la pregunta que fem en el dia d'avui, després de les reunions mantingudes, penseu que el València acabarà fitxant en el mes de gener? Repetim la pregunta. Després de les reunions mantingudes, penseu que el València acabarà fitxant en el mes del gener? Quan arriba un moment com este que travessa el València, no enganyem-se, és un moment de crisi, ens agradaria contar altres coses, però contem el que hi ha. Eh, sorgeixen moltes preguntes i probablement el fet de que cada volta estiguen menys clares les respostes denota la profunditat de la crisi que viu el València Club de Futbol. Jo avui m'ho preguntava, té que fitxar el València? ¿serviría de algo que fichara el Valencia? ¿Arreglaría alguna cosa el fet que el València incorporara un o dos futbolistes? Miren, si atenem a les primeres o al primer diagnòstic extret per Suso García Pitar quan va veure l'equip en Granada i davant el Rayo Vallecano en Mestalla aquell diagnòstic que parlava del nerviosisme de l'equip és possible que dos jugadors quallats, amb recorregut i amb la mili feta, li pogueren vindre molt bé al València Club de Futbol. És més, quasi asseguraria que serien dos pilars fonamentals per a tirar del carro amb alguns dels que tens i que ja ho van fent com poden. Però la pregunta és, és fàcil trobar aquests futbolistes en el mercat del gener? és fàcil que el València puga arribar a trobar un altre Keita perquè recordem que en aquell hivern ne vingueren quatre i sols Keita va eixir bé Vargas ni fu ni fa ni tot el contrari Filip Senderos era una màquina de lesionar-se i Vinicius per a què recordar-se de Vinicius a la fi no és tan fàcil reforçar un equip en el mes de desembre i posant-se en el terme mig jo entenc que l'entrenador vulgui protegir a la seva plantilla diguent que el mercat del desembre no arregla res entenc que Suso García Pitar públicament públicament, altra cosa són els moviments que estiga fet, i ara després parlarem d'ells en el programa, també diga que no és fàcil reforçar l'equip en l'hivern, i vos entenc que vosaltres que aneu a Mestalla que se senteu en el vostre seient que veieu el partit fora quan el València juga lluny de Mestalla i sentiu la 97.7 ràdio i es desespereu vos entenc, clar que vos entenc com no vos vaig entendre si me desespere jo, i sóc un professional de soc que teòricament hauria de tindre la sang més xelà per a contar-vos el que passa en el partit i entenc perfectament que li, exig, li vulgueu exigir al València o que li demaneu al València que fitxe futbolistes però la pregunta és pot conduir-te esta desesperació a fer major la rada d'una dolenta planificació esportiva en estiu? Crec que és el qui de la qüestió que el València hauria de fitxar en hivern jo crec que en això no hi ha ningú que no estiga d'acord crec que tots estem d'acord en que en efecte el València hauria de reforçar-se la pregunta és va ser el València capaç de trobar els reforços que li fan falta ara en el mercat de l'hivern? Pot el València assumir el cost de fitxar futbolistes que li puguen donar la volta a esta plantilla i dotar-la de la tranquil·litat necessària per afrontar la segona volta? Està el València en disposició econòmica amb el famós fair play financer per, de, per enmig mig de gastar-se els diners que valen no sols el transferiment dels futbolistes, si, menor, si més no també les fitxes, ara parlarem d'elles, doncs pues miren, jo no ho tinc tan clar. I crec que en un moment com este, com deia, de màxim dubte, de màxima alerta, de crisi, d'angoixa, se m'ho permeten, perquè tot el món veu com l'equip no li guanya a ningú ja fa deu jornades i se'n va costera cap avall, crec que a voltes és necessari prendre mesures tan impopulars com encertades pogueren ser a la llarga. Crec que ara mateix és impopular dir que el València no ha de fitxar. Crec que és popular crec que és quedar bé davant de la gent que ens escolta exigir-li al València que porte dos, tres reforços este, este hivern. És més, torna a dir, jo crec que a este aquí li fan falta un mínim de dos, tres futbolistes este hivern. Però tinc molts dubtes, molts dubtes en que el València tinga la capacitat econòmica fonamentalment, si així ho desitja el propietari, per a fer una despesa en el mercat del gener. Perquè hi hauria molts diners que gastar-se i això no t'asseguraria l'èxit en els fitxatges i perquè, com diem, en el mercat de l'hivern és molt complicat encertar. Torna a recordar, fa dos temporades, Rufete, que va fer una revolució perquè era necessària en aquella plantilla, aquella plantilla quasi més li vingué bé els 5 que se n'anaren que els 4 que entraren perquè dels 4 que entraren només encertares en Keita i probablement li va fer molt de bé els 5 que se n'anaren el València ja veurem si en estiu no ha de guardar una partida de despeses, de gastos, per a donar baixes. Això ho dirà el futur. És un run que ja n'hi ha per ahir. Però, sobretot, el que jo crec que eixa partida o el que pot fonamentar aquesta partida de cara a un futur és no perdre el cap ara en hivern. Per això ha arribat Suso García Pitarc. I entenc que vulgueu tots que el València fitxe. Però també entenc que fitxar en el mercat de l'hivern comporta un risc que crec que el València no ha d'assumir ara per impopular que siga la mesura. A voltes, posar-me davant d'un micro i dir el que voleu escoltar, per a mi seria molt fàcil. Però per a bé o per a mal, crec que les reflexions han de fer-se han de fer-se pensant en el bé del València. I el bé del València és que el València fitxe, evidentment. Però també hi ha que tindre en compte que pot ser millor o que pot ser un mal major fitxar sense tindre les garanties de que el que vaig a que és gastar-te més pasta, vaig a arreglar el problema fonamentalment de joventut per una mala planificació esportiva que té este club. 11 i 40, el que ha passat en el dia d'avui, com sempre, resumit en 5 fotos. Alta reunión, este día, entre la presidenta Leijun y el míster Gay Neville para continuar abordando la profunda crisis que continua el equipo deixar la vida para arribar a los semis de Copa. y ho ha manifestat José Luis Gallá en el día de hoy aseguran que van a per en la illa. Lo vamos a dar todo eh, para todo lo que queda de temporada, que, tenemos ahí un partido importante que espero que estén con nosotros, que estamos a, si pasamos a 180 minutos de poder jugar una final y bueno, yo creo que tenemos que pensar solo en, el partido de Las Palmas, eh, borrar lo que hemos hecho. Creo que, que aún queda temporada. rumors i oferiments. Mentre des d'Itàlia existeixen que el València estaria interessat en la sessió de Mario Suárez, els agents de Tomàs Pina han oferit el futbolista al, directiu, al director esportiu del València. Lluitaran per de Iverson. El Llevant Unió Esportiva presentarà al·legacions a la segona groga vista pel brasiler en el partit front la Unió Deportiva de les Palmes. El Limós és la bèstia negra. Altra volta, victòria dels francesos 82-67 davant un equip taronja que, tot i els 17 punts de Rafa Martínez, ja no es pot permetre més entropesades en el LAS 32. Les 11 de la nit i 41 minuts. Vos recorde, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. La pregunta, després de les reunions mantingudes en estos últims dies, penseu que el València acabarà fitxant en gener 11 i 42, una pausa i entrem amb tots els temes. les semifinals de la Copa a un gol en la 97.7 ràdio. Dijous, des de les 8 i mitja, el València busca un gol que l'obriga el camí a les semifinals després de l'empat a 1 de la nada. A les 9 i a l'estadi Gran Canària, Unió Deportiva Las Palmas, València viu la tornada dels quarts de final del Torneig del CAO amb la narració en valencià de Manolo Montal i Salva Folgado. Busquem les semifinals de Copa a Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia, en Valencia Ciudad, Paterna o Pista de Silla. Elige el más cercano. Si se te pone el vello de punta cuando escuchas esto, enhorabuena. Próximo 29 de enero, tributo ACDT en Casino Cirsa Valencia. Cena más espectáculo desde solo 32 euros. Reserva ya en la web del casino. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Bernard. El el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 11 i 44. Eh, els fitxatges. Queden pocs dies fins al 1 de febrer finalment s'ha aconseguit eh, augmentar el termini d'inscripció de futbolistes en el mercat de gener de la Lliga Espanyola i en el balanç, tot i que, eh, i és normal, eh, eh, Gary Neville diga públicament i li recolza en el seu discurs a García Pitarc, el ben cert és que al València arriben oferiments i el València fa moviments. Eh, entre d'altres, per exemple, eh, diuen, eh, notícies sense confirmar, que Vicente Rodríguez va estar el diumenge en el Calderón virant el eh, Atlético de Madrid-Sevilla. Més enllà d'això, avui la premsa italiana torna a insistir en l'interès del València per fer-se amb la sessió de Mario Suárez que encara no està tancat amb el Batford de Quique Sánchez Flores que el coneix de la seva època com a entrenador de l'Atlético de Madrid. On està el problema de Mario Suárez? Mireu, Mario Suárez entra este estiu en l'operació que fa l'Atlético de Madrid amb la Fiorentina per el central Savic. 15 milions d'euros. Ahí estan inclosos els sis en els quals el Atlético de Madrid tasa el futbolista, Mario Suárez. El Valencia podría demorar una sesión, pero ¿quién problema Que en esos 6 millones en cuales el Atlético de Madrid tasa Mario Suárez en la venda de la Fiorentina del central Savic, la Fiorentina se compromete a fichar Mario Suárez a final de esa temporada. Es decir, el cara se dio en el argot, una sessió de compra, una opció de compra obligatòria, que és un oxímoron. Si és opció, no pot ser mai obligatòria. Què passa? Com la Fiorentina sap que a la fi de temporada ha de fer una despesa per un futbolista que no ha quallat en la Fiorentina, no partits d'un sols gol d'un Mario Suárez, la Fiorentina, si trau al jugador de les seues files, traurà el futbolista a l'equip que posi el cas damunt de la taula per ajudar-li a fer aquesta opció de compra obligatòria. En aquest cas, el preferit de la Fiorentina és el Watford. Per què? Perquè ja sabem que els clubs anglesos tenen un poder econòmic que no té la Lliga Espanyola. Per cert, després, si voleu, parlarem del que dit Guitebas, que, que tindrà els quadrats i a quadres, mai millor dit, per a dir el que dit Guitebas. I a més d'això hi ha un altre problema la ficha de Mario Suárez. Mario Suárez, el exjugador de l'Atlético de Madrid, rasca netets a la seva butxaca, no bruts i després descont... No, no, netets a la seva butxaca, dos quilos. No és una fitxa barata per a jugar-te-la amb un futbolista en el mercat de l'estiu. Per això jo vos dia la introducció. Probablement, lo bonic és dir, sí, n'hi ha que fitxar, perquè a més és cert, és que a València li fan falta fitxatges però en el cas de Mario Suárez hauries de plantejar-te sis quilates a pagar a la Fiorentina per a l'opció de compra obligatòria i com a mínim els dos de fitxa obligatòria del futbolista. 8 No ho veig. És a dir, no ho descarte. Però mirant aquestes xifres, Salva Folgado, bona nit. Buenas. Pues eh, se'ns antoixa complicat que fentes els mm. el valencia puga en cada que la prensa italiana torna a insistir en el día de hoy del interés per la sesión de Mario Suárez para que resta de temporada. Bueno, habrías de, de comprarlo, hauries de pagar el dinero que, que la Fiore ha de, ha de pagar cuando acabe la, que la, que la de pagar cuando acabe la, la temporada, que son 6, kilos y i a més Manolo pues, està l'entrebanc també de la, de la ficha que es... que salta fins i tot per al València, encara que hi ha determinats futbolistes del conjunt de Mestalla, que sobrepassen ixa, eh, ixa quantitat. Però jo no veig Mario Suárez en el, uh mhm. -huh. en el València. Me costa creure que este futbolista pues, siga la solució per als mals del, del València, que ho va fer bé en la seva etapa a l'Atleti Madrid. Mm, correcte. Però que estiga al nivell Sí, que al València. A més del preu, ja també mires tema nivell eh, de rendiment esportiu de Mario Suárez. Tema preu, tema fitxa i tema eh, rendiment, sí, sí. Per tant, complicat. No tanquem la porta també a res. a València, Manolo, mm, segons la meva opinió, eh, li fa falta un mig centre. Uh -huh. Canalitzador, un mig centre eh, organitzador. Tampoc veig Mario Suárez com un mig centre eh, organitzador pur però sí que és cert que València té una mancança en eixa, en eixa parcel·la que ha, de, que ha de solucionar. Segon nom en el dia d'avui, nom que eh, duien a col·lació, que portaven a col·lació eh, els companys de Gestió a Ràdio, amb Quique Mateu al cap davant, el de Tomàs Pina. Eh, Tomàs Pina fa des de varios dies, sap des de varios dies, perdó, sap des de fa varios dies eh, que no compta per a l'entrenador del Villarreal per a Marcelino García Toral i el club ja li ha dit a Tomàs Pina que se busque la vida, que se busque equip per tant Tomàs Pina està eh, en això, en això buscant equip és un oferiment del Villarreal al València Club de Futbol? No és un oferiment de Bahia que és qui representa Tomàs Pina al València Club de Futbol parlem Tomàs Pina perquè és el nom que t'has dit però que no vols cap que dubte que oferiments al València i Jesús García Pitarch segur que el mail perquè ara, bueno, no sé si les coses se fan per mail, per fax per mm, whatsapp no sé com se fan els oferiments ara, Folgado no sé li podíem preguntar si algun dia mos donen l'oportunitat d'entrevistar Suso li podíem preguntar com se farà això si és per whatsapp, per mail, per crida telefònica burofax sí. bueno, pues que no vos càpiga la intenció que per tots aquests eh, per totes aquestes vies a la València li estan oferint no diàriament, horàriament un sí, fum sí, sí. de futbolistes Sí, sí, i en determinades, en moltes posicions, centrals, eh, mig centres i davanters, fonamentalment, que són les mancances, Manolo, que, que el mercat és conscient que té el, que té el València, vull dir, el mercat avui sap les necessitats del València, central, mig centre i davanter i a partir d'ahir pues, eh, a diari nombroses, eh, nombrosos oferiments de, de futbolistes cap a, cap a Suso Bueno, pues... Eh... Tomás Mirano és la primera volta que se'l relaciona amb el València abans de que firmara pel Villarreal Manolo ja va estar en l'òrbita del conjunt de, de Mestalla amb Braulio Vázquez com a, com a director eh, esportiu, el mateix futbolista abans d'eixir del Mallorca també sabia de, de l'interès del València, però al final qui va fer més força Eh, pero este fichaje va a ser el, el Villarreal y va a importarse a, Tomás Pina. Bueno, pues... Eh, Recuerde que en aquella época sí va de Javi Fuego. En efecto. eh, a ser en principio bolía es dos futbolistes que, militaban en el Mallorca y acabaron en el Villarreal, Tomás Pina y Gio Santos, que quiera, o Jonathan Dos Santos, Gio Dos Santos, Y dos en el Villarreal. Bueno, pues en efecto, Tomás Pina sí, ha sigut oferit al València, és cert, però és un oferiment dels seus representants de Bahia Producciones. Eh, això eh, pel que fa als noms que poden entrar. Noms que continuen al voltant de l'òrbita del València. No tan sols... A més, d'ací m'ha tocat una mica alemany, per a dir meu, i, i avui ho confirmava la cadena Sky Sport News eh, d'Alemanya, de, de Mustafi al Bayer per Boateng, que s'ha lesionat, té una lesió complicada, mm. <clears throat> i va ser fotut va ser fotut que, Bo que Boateng acabe la temporada. Per tant, Mustafi, que en el dia d'avui, per cert, ha sigut inclòs en la primera preselecció que ha fet Joaquín Love per anar a la Eurocopa de 31 futbolistes, és molt possible, és molt possible eh, que el Bayern mostre interès. El València, ni de conya, excepte que el Bayern dipositara la clàusula, salva, deixaria eixir al seu millor futbolista. És curiós, Manolo, és cíclic que aparega també l'interès del Bayern de Múnich relacionat amb Esquadra Mustafi, algo que ja va ocórrer en la temporada passada en un par d'educacions. Recordaràs l'interès del Borussia Dortmund, però també l'interès del, del Bayern de Múnich. No és la primera volta, suposa que era més, eh, pren més força per aquesta lesió de, de Boateng, però a partir d'ahí, Manolo, la intenció del València, evidentment, és la de no deixar eh, eixir a Escodra Mustafi de la seva, de la seva plantilla, com acabes uh -huh. de mhm. comentar, convocat en aquesta llista de 31 futbolistes, d'entre els que hi seran els 23 definitius que acudiran a França en el mes de, de juny per a l'Eurocopa. Avui s'ha conegut la llista d'Alemanya i allí està present el futbolista del, del València, Esquadran Mustafi. Són 31, se quedarà en 23, pues a veure si millora també la temporada de Mustafi, que no és bona amb el València, i al final clava el cap també en aquesta llista definitiva per a disputar l'Eurocopa. Bueno, pues això és el que se diu en Alemanya de Mustafi, però vamos, eh, el València ni de conya va deixar eixir al seu millor eh, futbolista. Això en quant a noms, que no, vos, no direu que no vos hem contat coses i que no venia carregat el dia. Ara l'actualitat, perquè després mai hi ha un partit de Copa, Folgado, contra les Palmes, i el València, com a mínim, ha de fer un gol en el Gran Canària, en l'estadio Gran Canària, i a partir d'ahí, esperar. En el dia d'avui, què ha passat, com ha estat, què ha eh, assajat el grup, qui ha entrenat, qui no ha entrenat, com està l'assunt, perquè a més hi ha bones notícies, perquè Gary Neville pot recuperar futbolistes. Sí, pot recuperar futbolistes, Manolo, i futbolistes que, que porten setmanes eh, sense aparèixer en cap convocatòria, futbolistes esperadíssims, fonamentalment eh, un, Sofian uh mhm. -huh. Fegulí. Venim parlant periòdicament de que Fegulí podria entrar, podria entrar, podria entrar, al final, Manolo, ja porta temps treballant també el grup. La setmana passada el mateix Febolí encara tenia molèsties quan abandonava les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna, però la informació que avui ens ha transcendit, Manolo, és que eh, està tan recuperat o tan millorat Sofian Febolí que fins i tot podria entrar demà en la llista de, de convocats que dona a conèixer Gary, Gary Neville per a viatjar a la illa de Canàries, a les Palmes, Manolo, i fins uh mhm. -huh. i tot disputar algun minut si les coses van bé. No va ser titular, evidentment, però sí que podia disputar algun minut. I juntament amb Feguli, l'altra gran novetat que podria presentar la llista de convocats seria la tornada també d'altre futbolista que està cau en les últimes setmanes, com és... Eh, Enzo Pérez, a partir d'ahir, Manolo, pues, demà estarem pendents d'aquesta llista de, de convocats, però, ojo, a la presència de Fegulí, ojo a la presència d'Enzo de, Pérez. Tots dos ja estan a punt per entrar en aquesta llista de, de convocats. Bueno, per tant, això és la millor de les eh, notícies. Hem de parlar també dels dos laterals, eh, Cancelo i Barragán. Barragán, eh, eh, encara que siga com el guerrero de l'antifaz, que diria aquell, eh, a mi se famosa màscara protectora, eh, podria jugar en les palmes si necessari, i Cancelo probablement demà podré emissir deutes, no, Salva? Sí, Barragán eh, amb la màscara eh, entrarà en convocatòria, eh, jugarà amb la màscara, per entrar en convocatòria no li cal eh, mascarar-se. Però bueno, sí que, sí que per a, per a jugar. Altra cosa és Cancelo, que és dubtosa la seva presència. Ja veurem, Manolo, si no torna a quedar-se fora de convocatòria per aquestes molesties eh, musculars i a partir d'ahir altre futbolista que cau mm, per problemes en la en la Ingle és eh, Javi Fuego, que curiosament va caure lesionat en aquell partit de Lliga Mestalla davant la Unió Deportiva Las Palmas. Des d'aquest moment te molestes, te molestes, te molestes, i al final Manolo, bueno, pues aquestes molèsties eh, aconsellen que Javi Fuego continue sent descartat en els últims compromisos pel no, tècnic no, no, Gary, no acaba Gary Neville. No, no, no acaba De, en que, entre que no ha tingut un bon rendiment de guany, que és cert, però també esta lesió està obligant-lo a parar molt, no acaba de reenganxar-se, no acaba de reenganxar-se, és complicat. Sí, al final Manolo, aquest problema eh, inguinal li provoca un trencament muscular en un múscul que es diu obturador externo, i a partir d'ahí, pues, eh, Fuego Manolo, com que té molèsties, pues, eh, no pot eh, participar en els últims compromisos del València. Així que Sosó y Enzo, más probablemente en convocatoria, es dubtosa la presencia de Cancelo, no está Javi Fuego y sí que podrá En cara que amb la máscara Antonio Barragán. Perfecto pues, a eso es el día de hoy que ha pasado en el entrenamiento y después ese entrenamiento ha eh, la palabra José Luis Gallal, després de Pedreguer en la sala de prensa Sí, José Luis eh, Gallá que ha parlat de que es una finalísima la que le espera ya dicho Canarias Canarias al Sabemos de, la importancia que tiene el próximo partido contra Las Palmas. Sabemos que, tiene mucha importancia para todos. Está claro que, no estamos haciendo una buena temporada, eso lo sabemos. Pero bueno, tenemos eh, la ilusión de la Copa. Eh, estamos a un partido de poder jugar las, las semifinales y, bueno, por lo tanto, tenemos que afrontar el próximo partido como una final. Son 90 minutos y, bueno, tenemos mucha confianza en nosotros y, estoy seguro que vamos a hacer un buen partido y, que vamos a, a lograr el pase a la semifinal. semifinales. Gallà, parlant de que és una finalíssima, però que està convençut de que l'equip va accedir cap a les eh, semis. L'hem escoltat en la intro, diu que el futbolista s'ho van a donar tot, Manolo, per continuar endavant en esta Copa del Rei. Claro que sabemos en la situación en la que estamos. Nosotros somos los primeros que, no estamos contentos. Entendemos a la afición y solo les, puedo decir que, lo vamos a dar todo eh, para todo lo que queda de temporada, que, tenemos ahí un partido importante, que, espero que estén con nosotros, que estamos a, si pasamos a 180 minutos de poder jugar una final. Y bueno, yo creo que tenemos que pensar solo en, el partido de Las Palmas, eh, borrar lo que hemos hecho creo que, que, aún queda temporada y bueno, pero es verdad que tenemos que empezar a cambiar ya cosas. Bueno, de cambiar eh, ¿cómo se le ha de jugar a la Unión Deportiva Las Palmas? Este matí también se refería a este aspecto del, del joc, José Yo confío mucho en, en, el equipo, yo creo que vamos a hacer un buen partido allí en, en el campo de Las Palmas. Eh, eh, tenemos que, que, plantear bien el partido, tenemos que, yo pienso que tenemos que salir a, intentar meter un gol rápido. Eh, yo creo que eso va a ser la clave, ¿no? Intentar salir a, a, por ellos desde el principio, no dejarles que, que jueguen presionarles arriba, como hicimos aquí en, Mestalla, que yo creo que, les pusimos en dificultad. Y, yo, claro que confío y claro que, pienso que, vamos a ganar. Gaya, parlant de las palmas, Gaya también parlant de la capitanía... de las nueve capitanías que va a repartir la semana pasada... en el vestidor Gary Fue una decisión entre, entre Dani y entre, y entre el míster y, y bueno, por lo tanto las cosas en dos días no han podido cambiar realmente. Eh, y bueno, realmente ahora está Álvaro de capitán, eh, también está Paco, eh, Diego y, y Jave. Y bueno, tanto a Paco pues le deseo también mucha suerte como, como compañero suyo y, Álvaro también. Álvaro es un líder y lo, va, sí, lo va a demostrar. Pues eh, això hem, pel que fa al de Fútbol, que per cert avui de peñes y me parece una fantástica iniciativa porque las agrupaciones de peñes estan per a aquestes coses en un moment roïn ha demanat eh, rebuda espectacular el València diumenge a les 4 davant eh, l'esporting de Gijón en l'arribada de l'autobús que hi haja rebuda especial a l'equip i me pareix que és una bona mesura en este cas crec que encerta l'agrupació de penyes del València Club de Futbol com diria aquell para les cuestes eh, eh, eh, arriba quiero mi, mi burrico que las cuestas abajo lleven abajo yo solico en efecte ara que venen mal dona és és quan l'afició té que estar ahí empentant i per tant me pareix una bona idea al ah, igual que ha fet a voltes l'afició del Llevant quan l'equip va estar partit sense guanyar fer una rebuda en la entrada del camp pues jo crec que, que avui l'agrupació la, de Penyes del València ha ja fet aquesta proposta me pareix encertada així que la enhorabona tanquem la informació del eh, València Club de Futbol obrim la del Llevant una esportiva que respira molt més aliviat Salva Folgado després d'ahir després de que ahir Morales fer una altra exhibició perquè mira que està jugant este, este xicó en el Llevant després de que <clears throat> de Iverson tornara a fer la de de Iverson, una de freda i una de calenta, però bueno, a la fi victòria 3-2, que és el més important davant la Unió de les Palmes, demà tornada al treball, però evidentment avui el dia de descans eh, s'ha agarrat amb molta més tranquil·litat i respirant molt més aliviats. Sí, amb molta felicitat Manolo, però eh, lamentant una baixa, la de Pedro López, que estarà 6 6 setmanes oh. de baixa per un esquins de, de Xenoi, ahir va ser el Pupas Pedro López jugant davant la Unió Deportiva Las Palmas, li van pegar un colp en el nas, que va, que va necessitar que el futbolista fora atès en, en banda perquè no deixava de, de sagnar, semblava també trencament del tabic nasal, a la fi no va ser trencament del tabic nasal, però una volta quan Pedro López torna després d'esta primera eh, molèstia al terreny de xoc, pues, eh, acte seguit patís un, un problema amb un futbolista de la Unió Deportiva Las Palmas i esquins de grau 2 en el lligament lateral intern del xenoi esquerre, el de Torre Manolo, estarà 6 setmanes de baixa. Parlaves de Daverson. El llevant va presentar alegacions a l'acte per expulsió de uh mhm. -huh. Daverson davant la Unió Deportiva Las Palmas per aquesta doble amonestació que va Bore en la jornada de air Se va a recorrer la segunda groga que va de Iverson en último minuto del partido, van las palmas y que va suposar la segunda eh, expulsión después de que impediera, porque no estaba a la distancia reglamentaria, la treta de una falta del equipo rival. Recordarás que, con que no estaba a la distancia, valeron que es mol mol molt llest, va aprovechar, va través rápido, la pilota va a golpear en y el árbitre, Velasco Carballo va a decidir eh, amonestar-lo. Hi ha actualitat també, Manolo, del, mm, del llevant en relació al entrades i Isides està, està molt a prop d'Isides del llevant d'una Esportiva cap al Valladolid el davanter eh, Roger. Seria la seva segona eh, sessió cap al conjunt del Valladolid. Tot Manolo a punt de firmar-se, tot a punt de tancar-se i Roger que va tornar a ser futbolista del conjunt del Valladolid. Y este matí, Manolo, en Córdoba se parlaba de la posibilidad ya en la jornada ir a Córdoba, en una información que donaven els companys de eh, Córdobadeporte.com, el compañero David eh, Jurado, comentaba Manolo que el central del equipo eh, del Córdoba que prepara José Luis Oltra, el Canari David, titular indiscutible en el conjunto andaluz, estaría en la órbita del Llevant Unió Esportiva. Se parla fin si de que ya converses entre el Llevant Esportiva y el, el futbolista pero bueno si ya un acuerdo económico y el futbolista abandona Córdoba ya en este mercado del, Iber y se vincula al Llevant Esportiva, que es cert que necesita un, central. es información que se publica hoy a Córdoba. desde el Córdoba, Manolo, se nega la possibilitat de que aquesta operació vagi cap endavant. No pensen que David vagi avisar los tirats ara i no pensen que vaig a firmar pel, pel Llevant d'unió Esportiva però bueno, estarem pendents a veure què és el que, què és el que ocorre Perfecte, això pel que fa als noms del Llevant d'unió Esportiva que com deien demà tornarà al treball en Bunyol 11 del matí per a preparar-se per davant del Sevilla a veure si prospera eh, esta volta és més complicat eh, eh, el recurs per la cartolina groga vista per Daverson per el eh, futbolista brasiler del Llevant d'unió Esportiva que si no recordem malament Salvat ja és el màxim col·legiador del Consell Monjo Granota qui? de Iverson sí, sí el no era molt, no, tampoc no era molt difícil ja, però bueno, algú té sí, que clavar-los no, no clar. en este cas és eh, d'Iverson tenim ja a Juanma Romero des de França hola Romero, què tal? Bona nit Hola Manolo, bona nit 82-67, el Limós li té la mesura agafada a València Bàsquet Sí, és l'autèntica bèstia negra, no? almenys d'esta temporada per a l'equip valencià, i hoy, avui de nou, pues, com, com va ocórrer la, la passada setmana a la Fonteta, pues s'ha imposat no, al València Bàsquet, eh, sobretot imposant la seva intensitat, la seva força, també amb certa permissivitat arbitral que no ha agradat sobretot al eh, tècnic del, del València Bàsquet eh, Pedro, Pedro Martínez però el cert és que avui el València Bàsquet, com ja va, també va passar a la Fonteta, no ha estat còmode al parquet, no ha tingut i encert, sobretot perquè la forta defensa del Limoges se, se l'ha impedit, i encara que l'equip valencià l'intenta, sobretot en el tercer quart, n'hi ha hagut una bona ratxa de l'equip eh, de l'equip taronja, eh, encapçalada pel seu capità Rafa Martínez, en un 0-10 que ficava el València Bàsquet 3 per davant, després de remuntar els 7 punts que portava de desavantatge a la finalització de, del segon quart, pero a partir de ahí eh, ha, n'hi ha hagut una decisió arbitral que pot haver eh, afectat al València Bàsquet, eh, una tècnica a la seva banqueta, eh, l'equip de Limosa ha vingut cap amunt, el València Bàsquet cap arrere i un parcial de 15-0 ha deixat a l'equip eh, taronja mig ja amb 12 punts de desavantatge en l'últim quart ja no ha començat bé i quasi, quasi com el partit de, de fa una setmana eh, l'equip del Limós s'ha passejat, s'ha agradat en un eh, excepcional, de nou, bon Gucolo, que el València Bàsquet l'ha fet MVP en estos dos últims eh, partits, i també l'aportació de Westerman, encara que s'ha pogut maquillar a la fi un poquet el resultat, sobretot de cara a possibles empats en una average i en una classificació de Manolo que es complica per al València Bàsquet en este, en este last 32 perquè avui, a mi sa segona derrota, ja no té marxa d'error l'equip de Pedro Martínez si vol continuar en esta competició europea. Bueno, pues eh, a, a tot això, Juanma, ara la pregunta de cal fer-se és com queden les opcions de València Bàsquet en el grup? pues ara mateix dir que si acabara avui, que afortunadament no és aixina, però si acabara avui la fase de grups, el València Bàsquet estaria eliminat perquè l'Oldenburg eh, alemany, avui ha guanyat el Pau Salònica, és líder en tres victòries, segon és el Limoges, empatat amb el València Bàsquet amb, amb dos, eh, dos triomfs, però l'equip francès, evidentment, le té guanyat el bàsquet a veratge al València Bàsquet i el Pau Salònica és l'últim amb, una, amb una victòria. Si el València Bàsquet guanya el, la propera setmana al Pau Cagrècia i culmina eh, amb una victòria en casa davant de l'Oldenburg estarà classificat, faltarà per veure si com a segon o com a primer, dependrà també de lo que puga fer el Limós, que també afronta un partit decisiu la pròxima setmana a Alemanya davant de l'Oldenburg, però el ben cert és que el València Bàsquet ja no pot perdre perquè una derrota ja en Grècia seria fatal de cara a l'eliminació del, del València Bàsquet. Per tant, així que estem dient, eh, Juanma, que probablement amb les dues derrotes davant el Limoges, València Bàsquet ha llançat, com si fos un concurs, els dos comodins que tenia. Ja no es pot permetre cap errada, o si, o si beixa errada tindrà que ser eh, pendent de la resta de resultats a veure si li afavoreixen o no. Efectivament, eh, per a dep dependre de si mateix ha de guanyar els dos perquè una derrota eh, contra l'Oldenburg ja seria fatal perquè l'equip alemany ja estaria classificat y ya eh, no podrías agarrar al, al, pero si perdiera la primera semana davant el, el PAOC encara ni habría alguna opción, pero ya molt remota porque ya dependría de que el, un PAOC eliminado eh, pudiera al, al hacia així a, a, a no? en la cual cosa la cosa es és Y sí que lo més es guañar. al Pau siga com siga i refrendar-ho en 15 dies en el pavelló de la Font de Sant Lluís davant eh, l'Oldenburg d'Alemanya. Eh, què t'anava a dir en quant a la moral de l'equip? Molt tocats després de comprovar com el Limós, pues això, els ha agarrat la mesura? Sí, jo crec que sobretot que és d'impotència, no? perquè no han sabut eh, jugar davant de l'equip francès, que avui pues, eh, pot ser haya mostrat a la resta de rivals un punt, un punt feble no? de, del València Basquet, que és la potència en la, en la pintura. No? Jugadors eh, com Traoré, com el propi, eh, en aquest cas ha jugat també molt bé Cervo en l'últim tram del quart, eh, Diaguarà, el propi Bungu Colós, són jugadors molt físics i pot ser ahir el València Bàsquet tinga més talent que força i ahir lo, l'he afectat, no? I, i, i ha pogut ser una de les claus de que el Limós s'hagi imposat al València Bàsquet i una de les dades que ha donat deixarà als rivals que esperem no prenguen bona, bona nota, però sí que és de veres que n'hi havia impotència perquè avui es confiava en, en poder guanyar i en poder eh, un poc ensamblar no? aquesta trajectòria de, del València Bàsquet que ni molt menys es pensava que podria estar en, eh, en l'aigua al coi a falta de dues jornades per, a, per acabar un last, un last 32 d'Eurocup, que és prioritària per al Club Taronja de cara a poder arribar a la final i poder jugar, per supost, l'Eurolliga la, la, la pròxima temporada. Per cert, ja a nivell anecdòtic, Juanma, canxa viejuna, eh? Jo la mirava per la tele i semblava una sí, canxa sí. dels 80, semblava que anava a ser Bob Macadú en el Maccabi de Tel Aviv i <laughs> Fernando Roma i Corbalán en el Real Madrid, eh? Sí, semblava una canxa dices, añeja, eh? Sí, a mí me semblaba en España la de la casilla de, de Bilbao, de, Bilbao. de Sainz, que, que, ya no es juga, o el mític Boston Garden, ¿no? De, del Celtics, que también tenía ahí en, ese color, ¿no? En eh, marró oscuro, eh, pues i ese paral·lelisme. Per cert, Manolo, que avui eh, Rafa Martínez s'ha convertit en el segon jugador en uh -huh. més partits en la samarreta taronja, 432 partits per al capità, que supera a Nacho Rodilla, i eh, el València Bàsquet que ha conegut també el seu horari per al debut en la Copa del Rei davant el Gran Canària jugarà a les 9 i mitja el pròxim dijous 18 de febrer serà el segon partit de, ja que el eh, Barça serà el que obliga aquesta Copa del Rei en el partit davant el, el Bilbao i a més ha sigut el màxim encistellador per part l'onja amb 17 punts en el dia d'avui alguna cosa més que comentar eh, Romero? Pues de demà viatge llarg eh, per al València Bàsquet perquè tornará usant dos trens, eh, semanas desde va y de, arribar a París dos, eh, dos trens y a partir de ahí un avión. desde París hasta, hasta València, peregrinaje llarg d'un València Bàsquet que recordem està fora de la ciutat des del passat dissabte, quan va viatjar a, a Barcelona, ja no va tornar a València, els jugadors que també i el cos tècnic que tenen ganes de, de tornar a, a València. La tornada que la fan en la famosa, en la prestigiosa companyia de viatges El Enemigo Tours. Gràcies, eh, <laughs> Romero. Adeu, bona nit, Manolo. 12 i 11, vinga, ja, el debat, la tertúlia i l'anàlisi, vinga. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i 12 minuts. Arranca el temps de debat de tertulia i d'anàlisi. Així en Esports 97 nit. Ens falta eh, el compi, el director de Superdeporte, que estarà baixant després de tancar les eh, pàgines. Continua per així del tram informatiu Salva Folgado i s'afegeix a la tertulia des de Barcelona, redactor en cap de primera línia, Paquito Gisbert. Hola, Paco, què tal? Bona nit. Molt bé, i vosaltres? Molt bé, fantàstic. Com vas tu per ahir? Eh, bé, bé, bé, estupendament. Com, com se viu la crisi en la distància? Eh, la crisi de lo que ha passat avui o lo del València eh, Quan, <laughs> però perquè, quina vols perquè, estar... vamos, València sempre és notícia vaig, eh? vaig dir una cosa, jo m'agollo anat un tant perquè el nom de l'operació era Operació Taula i dic, ai sí. mare que jo estigui presentant-la 3 anys dic, a veure si me van a enganxar <laughs> però no, no té res a veure jo també he pensat en eh, ti, eh, en eh, tu. <laughs> eh, jo te diria que és més ben bé l'alta taula Eh, sí, sí, sí, sí, exactament. <laughs> Però bueno, l'altra taula també era, també era el debat que tu <laughs> presentaves, no? Bueno, eh, ahir hi havia més, ahir hi havia, ahir eren els dos imitadors i uns servidors que fèiem el que fèiem el quadre cada nit, però bueno, també estàvem ahir, sí, estàvem, estàvem ahir. <laughs> bueno, eh, i és una crisi. Eh, I l'altra, l'esportiva, la del València, 10 jornades sense guanyar, jo no sé si els teus amics allà en Barcelona te preguntaran molt per el València, saben que eres valencianista, Imagina que te preguntaran pel valencià. M'imagino, o sigui, me pregunten, però no et cregues. Aquí estan molt pendents de, de l'Espanyol, que de d'amo, del Barça, sobretot, evidentment, i poc més. I del València de bàsquet, que heu estat parlant ara mateix, i el València de bàsquet, clar, va guanyar aquí i, i les sensacions que se quedaren aquí a Barcelona és que havia passat un equip molt potent, eh? O sigui, ah, vale, vale Sí, sí, en serio. O sigui, la veritat és que aquí parlen de que, el, de que el València és el gran favorit per guanyar la Copa i no m'estranya, evidentment. Així no ho veuen ells? Sí, sí, sí, sí. En estos moments sí. O sigui, és, bueno, és un Se'n recorden de l'any de Koeman, clar. Clar. <laughs> No, no, estic parlant del València de bàsquet. No? Ah, el de bàsquet. No, no, el de bàsquet, el de bàsquet. Uh -huh. El de futbol no el veu el favorit per a res. Per a res, no? <laughs> Sincerament, clar, tal com estem, eh, és molt complicat donar-lo favorit de res, no? Mm -hmm. I tan sols per guanyar el diumenge que ve, sincerament. Sí, eh, perquè estem parlant molt eh, del València de Koeman, eh, perquè també en la Lliga l'equip anava, sincerament, com hem dit, com allò per sèquia, per no dir la paraula... Eh, Cagalló? Sí, era això. Oh. <laughs> per sèquia. Eh, però després en la Copa sí que sé que hi hagués un punt d'inflexió. Jo crec que el punt d'inflexió d'aquell equip en la Copa no va ser en, la, en les dues primeres eliminatòries, que la primera la recorde contra el Real Unión de Irún, que el València la salva en Irún gràcies a, a dos gols de, de Nicola Zigic, recorde. Zigic. Sí, sí. Eh, Després el València juga contra el, contra el Betis en aquella Copa. Eh, el València es queda sense davanters, se li deixen tots els davanters i aquell dia eh, que encara no se duien tan malament mm. Joaquín, eh, Koeman s'inventa Joaquín com a davanter centre i fa els dos gols en el camp del Betis mm. eh, i després resol fàcil 2-0 en Mestalla i jo crec que el punt d'inflexió d'aquella Copa és el partit en el Calderón del València Club de Futbol de l'Andrea de Madrid i que guanya 1 a 0 en Mestalla amb gol de David Silva sí, exactament. i que en gols de Villa i de Mata, si no recorde malament perd 3-2 en el Calderón i jo crec que a partir d'aquesta plantilla se creu que pot guanyar la Copa és el punt d'inflexió, se diu que lo de demà pot ser, lo de després demà, perdó, pot ser el punt d'inflexió. Ara li van a preguntar de los muy cafeteros, és a dir, ja és un clàssic el cafè de Julián Montoro en eh, Esports 90 nit. Hola, Julián, què tal? Molt bona nit. Bona nit, normalment cafè de dilluns per la nit. Ui de dimarts, però bueno, el cafè no falta mai, ja és un clàssic. És més, el dia que vingués i no vingués amb el cafè, me preocuparé. Amén, ah, no te preocupes. <laughs> Pero que ya se ha convertido en un clásico. <laughs> Ya, ni cosas que son clásicas. El café de Julián Montoro en Memonte Volte. Sonores, sonores. Entre, entre que arriba en el Net y la hora que fa el café, me desperta bien ganas de ir a la máquina y agarrar-ne Pero uno tiene que estar así, daban del, del micro. Palanta y yo, de cómo va a ser el equip de la Copa y del punto de inflexión. Yo no sé si el partido contra Las Palmas, no per la l'entitat del rival, porque yo creo que en aquella Copa de la de Koeman el València se creu que pot guanyar la Copa quan deixa fora un rival que tampoc estava massa ben aquells anys, però era, continua siguent l'Atlètic de Madrid. Ahir quan se deixa fora l'Atlètic de Madrid, jo crec que aquest equip comença a creure en la Copa. Jo no sé si aquest equip que està tan malament, eh, el voles a dos partits de la final pot ser el punt d'inflexió que necessita aquest equip per llevar-se una miqueta la motxilla de damunt, perquè és evident eh, que aquest primer diagnòstic que fa Suso García Pitarc, quan veu l'equip davant el Granada en la tornada de la Copa i davant el Rayo en la Lliga de este equip el que té són tonellades de nerviosisme jo cada volta crec més en aquest diagnòstic és més, tinc fe i mira que jo vaig ser crític en Suso García Pital, que en la primera època, tinc molta fe en Suso en esta segona època, crec que aquest diagnòstic és un diagnòstic encertat senyors i crec que el fet de voler a dos partits d'una final sí que pot ser igual que caure pot ser un punt d'inflexió molt negatiu, també ho haurem de parlar, però anem a començar pel positiu. Crec que si este equip és capaç de treure l'eliminatòria de Copa en les Palmes, crec que li va vindre molt bé anímicament al grup i que alguns se van a llevar tonelades, tonelades, perdó, de pressió de damunt. No sé com ho veieu. Sí, home, mm evidentment uh mhm. -huh. tot el que és guanyar encara que, bueno, si, si, si, si el l'equip guanya en les Palmes també podrien dir que el punt d'inflexió és el gol de Negredo de l'altre dia, no? Seria el de, el, el de Coruña el que te... El <clears throat> bueno, és el primer col, Peixe, de, mhm. de, de, de, de fortuna també que, que, que ha tingut el València últimament, no? Sí. Jo crec que des de luego una semifinal de Copa és una semifinal de Copa que, que, que bueno, que a més eh, pues, se podria estar ficar bé, no? Perquè ara mateixa perfectament de mal, o millor el Celta se pot ficar en, en semifinals també i te pot tocar a tu i bueno, i és una eliminatòria que, que, estar, que estaria ahí, no? Uh -huh. I l'Atlètic, la, Julián, i l'Atlètic. Però Julián. jo pense que avui eh, tot el que siga guanyar dos partits seguits uh -huh. és, és el que necessita l'equip. O sigui, és el que no ha tingut pràcticament en tota la temporada. No, no pràcticament no. Des de luego no ha tingut eh, últimament en estos en, en, en estas setmanes i, i des de luego siga per nervi, siga per confiança, per lo que siga, guanyar un parell de partits és fundamental. Sí. Ja, Fíjate los auriculares que Paquito estaba diciendo Paco, sí, Paco sí, ¿qué, sí. Está, ¿qué, ¿qué estabas que també te podría tocar en un eh. encreuament? no que l'Atlètic també podria eliminar el Barça, eh? eh o sigui, eh, no, és, sí, sí. No, no, és una, no és una broma, el Barça té problemes en grip de molt, molts jugadors de la plantilla. Ah, sí? Eh, sí, sí, sí, té, té jugadors amb grip i, i, bueno, i no sé la convocatòria que ha fet Luis Enrique, perquè a més normalment la dona el, el mateix dia, uh mhm. -huh. però està fent eh, encaje de bolillos eh, per traure un equip demà en garanties en un atlètic que a més ve la convicció de que pot passar, sincerament. Jo aniré demà al futbol a veure-lo i vaig amb un, amb un amic basc, o sigui que espere que guanyi l'Atlètic. O sigui que de, demà vas en xapela al Camp Nou, no? Eh, bueno, tampoc sé, <laughs> tampoc és això, però, <laughs> però en el sentiment de que guanyi l'Atlètic. Sí, uh mhm, -huh. sí, sí. Estaria clar, estaria clar. Eh, bueno, la verdad es que... Eh, en guany seria donar millor el Barça al València que l'Atlètic, el València pega un passó en la segona part del Sant Mamés i el, el Barça la veritat és que li empataves i li pegueres guanyant amb un equip pues crec que aquell dia el València duia 7 o 8 suplents tenint en compte totes les baixes que tenia que una de les grans notícies com estàvem comentant en la part informativa del programa amb Saba Folgado és que sembla que la infermeria a poc a poc va buidant-se i sobretot hi ha un home en el que molta gent és, <clears throat> moltes esperances posades que és Fegulí, que ja va poder tornar a entrar. No sé si disposarà de minuts o de molts minuts dijous davant de les Palmes, però el fet que eh, Gary Neville ja vagi recuperant eh, opcions en atac mm. és cert que se li ha caigut al Càcer que per a mi ara mateix és eh, tot en atac del València encara que és cert també i ara parlarem Negredo dos gols en dos jornades el qual és una dada que convida a l'optimisme eh, però eh, és cert que en anar recuperant elements ofensius, eh, Julián, és una, és una molt bona notícia. Sí, a, a més, Feulier compta en, en va, anem a dir en, el, en la bendició de l'entrenador no? perquè, uh -huh. perquè pensa l'entrenador pensa que, que Fegulí és possiblement l'únic jugador possiblement en, en, en Cancelo l'únic jugador que en, una, en, en un futbol més estàtic en, una, en un atac més, més un, normal un que no siga una contra pues, pues és, és, un, és un, un possiblement l'únic jugador que li dona aquesta possibilitat de, jo, de, de desbordar no? jo crec, ara, ara li preguntaré també a Paco ja, ja sabrà, jo crec que ell també veu en part d'aquestes condicions en Bacari, que passa és que no el veu per a 90 minuts. Ahir n'hi ha un, un vídeo mm. molt hmm. aclaridor que trau, eh, no sé ara quin nom té el canal, perquè li han canviat, no sé si és Movistar Plus, 0, 0 Plus, Movistar... No. Mm, Movistar Plus. Continua siguent igual. Crec que sí. Eh? Tele crec, telefònica, telefònica. Telefònica, vale. crec, eh? Però en els programes que fan... En Tampoc me fas cas. En els programes que fan els dilluns de, de futbol, val? Eh, eh, li fan un seguiment especial a, a Gary Neville, a l'entrenador del València i el, una volta fa dos jugades Bacali se li acosta Granell i li diu sempre tu, eh? Vull dir, en quan la tingues allà en banda tira tu en jugada individual cap a dins Heu vist el vídeo? Això jo no l'he vist Jo, jo l'he vist, jo l'he vist, jo vist, Que té certa repercussió en Anglaterra també No sé si, si algú l'he vist Home, vist? Eh, mostra el seu caràcter Mostra el seu caràcter en determinades voltes És que ja li varen fer un el dia del Madrid uh -huh, És possible Si no recorde mal És possible y bueno, lo del fuck, fucking de Gary Neville era un, era un espectacle no sé si estava a la mateixa línia la frase per als jugadors que de, de, que, de, del passe no? de, mm. eh, pas de fucking ball la diu pff, pff, pues no sé quantes voltes sí, sí, sí. diu pas de fucking ball sí, pues l'entrenador del Valencia. en el mateix sentit que aquell que li feren ja pues més enllà d'això que també se veu pas de fucking ball sí, que quan moltes voltes eh, perquè la imatge de la talla a la tele que dona el partit si pensem que només abraça Negredo és el que abraça a un fum de jugadors quan se retiren al vestidor eh? entens eh, Abdenur, Bacal etc etc i Negredo és el d'ells però també se veu però que dia eh, Julián de, de que està beneït per l'entrenador eh, Fegulí jo crec que també veu en Bacali i ses, eh, certes característiques del futbolista que té un contra un però que no el veu per a 90 minuts possiblement jo, com diu Julián, Manolo, desconec desconec lo del de pla que, que puga tindre eh, Neville amb, amb Bacali, però estic convençut de que està esperant, però com, com aigua de, de, de maig a Sofian Cebulí, per què? Perquè és perfecte per la forma de jugar que vol aplicar l'Ineville al, al València, no? Mm, Cebulí te dona moltes coses, te dona un contra un, te dona eh, desequilibri en banda, eh, te dona verticalitat, te dona rapidesa, era el futbolista, i Neville ho sap, mm, més desequilibrant del, del València, probablement, juntament eh, Jaume, el millor futbolista del, del València, eh, fins que va caure lesionat, i evidentment Manolo, pues, eh, Neville està boig per poder tornar a comptar amb, amb Feguli. És una gran notícia València entrarà en la llista, al igual que Enzo probablement, que ja veurem, però probablement entren en, en llista, no seran titulars, però ja poden jugar alguns eh, minuts a, davant la Unió Deportiva Las Palmas. Evidentment és necessari fer Bolí, jo crec que Enzo Manolo figura molt qüestionada també, perquè és cert que no ha tingut regularitat, però avui en dia eh, cal també recuperar eh, Enzo Pérez. Pago, tu com veus eh, el tema de l'un contra un? És cert que, com deia, els eh, noms que apuntava Julián, Cancelo, Fegulí, que ja veurem com està, perquè està molt de temps parat, també hi ha que dir-ho. la, la setmana passada, uh mhm. -huh. jo vaig tenir l'ocasió de parlar amb ell en companyia de Juan Carlos Cabres, company de, de les províncies, uh mhm. -huh. eh, van fer de ventanilleros, cada volta està més complicat hasta fer de ventanillero, i la setmana bonito, passada... Fe... ventanilleros. <laughs> La setmana passada... La setmana passada Fegulí encara estava fotut del... Uh mhm. -huh del peu i de la, i de la facitis plantar i que era, va explicar que era una, una lesió molt, molt, molt fotuda, molt molesta, que encara tenia, que encara tenia molèsties. I, per cert, continua sense renovar i... Sí, demà la renovació continua sent... Tampoc tenia massa... massa era gran misteri. Massa novetat. al, al respecte. Lo que mos va dir o va deixar caure era que, que ell estava esperant. Mhm. Uh -huh. dir, que, no, que no depenia d'ell, que depenia del club, eh? Segons el que va poder dir-vos i el que varen poder llegir de, de lo que va poder que la presidenta ha estat fora i que ja sí, sí, sí, avui ja s'ha incorporat a alguna reunió, etcètera, mm. etcètera mm. però, però que en efecte la presidenta estava fora i, i és ella la que ha de rubricar eh, junto a Suso García Pitarque el, el, la renovació de Febulí Paco, perdona, dies, que estava tallando No, deia que a mi m'agradaria que tornara el Febulí que, que, que es va lesionar, o sigui, el, el, el que va sí, jugar. Sí, clar, clar fins a novembre, perquè mm. jo recordo els Febulís mm, dels mes de gener i de febrer solen ser eh, el, el, el febulí dolent, no? el febulí roïn. Y bueno, igual esta temporada no passa. Eh, no sé, però eh, a mi jo tinc la, la mosca darrere l'orella perquè, perquè també no ha renovat tot el que volem i, i Fegulí és un jugador que, que, que quan no vol no juga i això ho sabem tots no? Eh, jo no tinc tanta confiança sincerament en que Fegulí siga la, la, la solució per a, per a este València i lo de Bacali que diu, jo estic molt d'acord. Jo crec que és un jugador molt desequilibrant. El que passa és que, bueno, a banda de que és un jugador molt jove i se li nota molt, eh, també pense que, no, que, eh, que, que sempre fa el mateix regat i que és un jugador per a jugar 90 eh, minuts, jo crec que no està. Eh, però no sé però, això t'ho jo, jo crec que Neville sap que és de lo poquet també que té d'un contra un, junta Cancelo, com deia Julián, i junta Fegulí quan estiga, però que no el veu per a 90 minuts. Però perquè està verd. No, no. Jo crec que Bacali que està verd. A part de que està lesionat, ojo, del pubis, però està, està verd. Però bueno, és que té aquesta molèstia del, del pubis sí. és fotuda, eh? pregunta-li a, a Gallà també eh? sí, no, no, no. a més eh, me consta que, que, que eh, tenen molt de, de compte en ell van amb molt de cuidar en ell perquè, perquè saben que no, està, que no està al 100% el futbolista i això lògicament limita una lesió comissària de pubis és molt dolorosa i limita molt eh, un és més, limita precisament un jugador que el que té és explosivitat per a un contra un, el limita encara més és una... jo, per, per a mi el paper que, que, que està ten, tenint fins ara eh, Bacali mm -hmm. jo crec que és prou i suficient per a les, les expectatives que, que havien en ell no? és un xor que i ixint de, de la banqueta última mitja hora, últims 20 minuts és un xoc que revoluciona, és un xoc que quan està en el camp sempre passen coses eh, eh, ha, fi, ha fet algun gol ha donat assistències sobretot i ha trencat eh, partits en, en, en moments eh, que, que l'equip necessitava aquest desequilibri no? jo crec, crec que demanar-li més ara mateix crec que està fora de, de les previsions Paco Sí, no, no, que, que a més ha donat punts. O sigui, jo recordé, mm. per exemple, clar, el diumenge juguen contra l'Esporting, el partit de l'Esporting va ser una jugada de... El de Granada és una jugada que comença Bacali sí, i que acaba Paco. Sí, efectivament, que, que acaba Paco Alcácer, però que la jugada és de, és de Bacali. Eh, sí, les expectatives, a més, recordem que és el jugador que es va quedar fora de la llista de la Champions per, o sea, no el va deixar fora. I lo va deixar fora, com tu digueres un dia, Manolo, mm. perquè, perquè en els entrenaments es veia que era el més sus de tots. O sigui, que no, no era perquè li tenia mania ni res. No, no. Per, per mania li tenia Negredo i a... Correcte. I a però, com estaria? Però, no, però, com, estaria per a que Nuno vera el més fluix físicament de tots, com estaria de mal. Te, te pinta, te pinta d'engreixar fàcilment, eh? I eh, de tindre problemes, correcte. Sí, té pinta de, de no sé si li passa com li passava a nega que s'unflava a hamburgueses i a gelats, però, però té pinta de... de Vanega, excepte a futbol, s'unflava tot. Sí, I això és un problema. Les eh, 12 i 29 de la nit parlem d'expectatives i hem de parlar d'expectatives i hem de, de parlar d'un nom que lògicament quan està mal se diu i quan està bé també Álvaro Negredo, dos gols en les dues últimes jornades i també, lògicament, llegir els vostres tuits. Després de les reunions mantingudes, penseu que el València acabarà fitxant en gener. Tot això serà després d'esta pausa, a les 12 i mitja. Fem un altre en el camí, tornem, llegim els tuits i parlem d'Alvaro Negredo. Baronedo. Vinga. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Onda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Onda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peyo. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Ven aferto tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. Les semifinals de la Copa a un gol en la 97.7 Radio. Dijous, des de les 8 i mitja, el València busca un gol que l'obriga el camí a les semifinals després de l'empat a 1 de la nada. A les 9 i a l'estadi Gran Canària, Unió Deportiva Las Palmas, València. Viu la tornada dels quarts de final del torneig del CAO amb la narració en valencià de Manolo Montaldi i Salva Folgado. Busquem les semifinals de Copa a Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Tuiteando! Tuiteando! dos. passen les jornades i continua saber, sense saber si està este canvi de sintonia per al tuit és o és roi. El va triar Folgado i ahí estem en ell, en el tuiteando. Què li sembla a Paco Gisbert? A Paco? A mi, A, mí me me sembla eh? Magnífico. sí. Te lo que siga caspa... <laughs> claro, es que es el esperit, dice. Sí, sí, sí, sí. Tiene que ser el sí. y pute, dos cosas. Eh, he, de una cosa descarresada. He batido la del tuiteando i jo era del whatsappeame. O sigui que ahir estem empatats. Però, per El és bona, eh, també. És. <laughs> Però no. És bona, això, sí. Però no. Posa-la, eh, No l'has escoltat? La del dilluns, el dilluns en el, en el WhatsApp, fiquem el, el whatsappeame. Eh, no l'he escoltat. No a veure què te sembla, va, mira. A veure que, que la busqué, Arturo. Mentre tant vaig jo llegint tuits, vinga. Eh, vinga. Diu, passió BCF... A ah, veure, este whatsappeame. Whatsappeame... Aquesta ho dice... Està més bona, eh? Esta més està bé, no? Esta més d'arrimar la sardineta, eh? Està mola més, eh? Esta ho dice sempre que els dilluns la gent ens envia whatsapps a la seva veu sí. i, i que la volta ens envien de més i de més junts, Ahir nos arriba de Londres, fins i tot. Esta, esta és més d'arrimar la sardineta, l'altra és... De... D'arrimar la sardineta. eh, tu que sí. estàs per allí estàs un poc rumba eh, catalana, un poc també, no? Un poc peret. Sí, sí, però és més... Eh, bueno, una, una mezcla entre reggaetón, rumba... Bueno, cosa rara. Bueno, fica la ara que vaig a llegir els tuits. A veure si entre una cosilleta puc llegir els tuits. Passió BC, la pregunta que vos estem fent és després de les reunions mantingudes penseu que el València acabarà fitxant en gener? Diu Passió BCF, m'agradaria m'agradaria, però sincerament crec que no. Auxià Estilet, que fitxen un entrenador, Gary Novillero, que se'n va a torear a places de pobles. El Miura li va molt gran. Ángel Diu, pues falta nos hace, pero quedan cinco días para que termine el mercado de fichajes y no habéis duro movimientos. Limnos se entera. Valencia FC, Diu, si no vuelve a empatir, caldrá fichar. Raúl F, ¿a qué esperas a fichar Valencia? María José Diu, fichar para qué? Si vamos sobrados, siempre y cuando los jugadores quieran. Nico Diu, ojalá, necesitamos aire fresco. La temporada está perdida, falta gente con huevos en el medio campo. Tende Diu, no, no creo que la solución sea fichar. A uno hay que salvar la, hay que salvar la temporada como podamos y en julio pedir responsabilidades. JW Sam Jared BCF diu, pues claro que sí. Miguel Cuenca dio una desilusión total este proyecto que empezó con mucha ilusión y error tras error ha ido deshinchando si nos puede llevar a segunda. Iván diu, no tengo ninguna duda de que sí que habrá fichajes. Diu Miguel Cuenca, Diu Peter Lim podrá ser el dueño, pero el club es de todos y cada uno de sus aficionados y su afición le da la espalda. Y si su afición le da la espalda, cuidado. José Miguel García Diu, todo lo que no sea fichar sería un acto de responsabilidad más grave que el lamentable verano vivido, dos veces el mismo error, no. El Espar diu, per què quieres saber eso? home, pues, perquè fem una pregunta cada nit. Eh, Jesús F diu que no, que pensa que el València no va fitxar. Nacho Ruiz diu que deurien fitxar i deixar eixir els que no suben, que és quasi més important. Cayetano diu fa falta fitxar futbolistes i un bon entrenador. Si ens enganyem, almenys tindrem il·lusió. MB Algira. Amigo nuestro, amigo, nuestro club, por desgracia, ha cambiado. Ahora nadie siente los colores ni el escudo, quitando a Paquito y a Gallá. Mar diu, jo espere que sí. No crec que siga molt complicat trobar dos jugadors que milloren a Danilo i a Barragán. Antonio Jiménez R diu, es deu fichar. Què passa amb Jaume Domènech? Un dels pocs tope el València i no juga Jaume titular ja. Pepe diu, menos mandrangos i més blanquinegres. No volem figures, volem obres del futbol i si pot ser valencians. Carlos Cortés más que fichajes el domingo la curva no debería hacer un recibimiento al equipo en la calle como si fuese una final. De hecho lo es. Fran Diu, espero y confío que eso se nos traiga un Miranda para la defensa que falta nos hace y un medio organizador que dé vida al equipo. Cristian Diu, hacen falta refuerzos, pero la situación es que lo van a fichar. Mi opinión, un central, un lateral para cada banda y un 6. Gallas, es el único lateral de nivel. Cancelo no es defensa, Orban no está y Barragán es Barragán. Para el ataque, Pedro. Dani Diu no es que los fichajes de invierno salgan mal. Es que hay que tener cabeza. En Inglaterra se partían cuando fichamos a Senderos. Juan Cascón Peiró. Necesitamos mínimo tres fichajes y cinco salidas. Adrián Aguado Lorente. Yo pensé que no, pero creo que falta un sentallo y un miscreador. Ni Abdenur ni Danilo están para jugar en el Valencia. Amundiu, las prisas son malas consejeras. Yo ficharía a San Paoli para que arregle este desorden y nos salve y planificaría la NQB. MB Alzira. Si se ficha, yo optaría por jugadores curtidos y experimentados que aporten, además de calidez, de calidad madurez. Eh, Pepe diu que agafa l'equip Boro, que li torna la, la capitania a Parejo, això té solució i es diu treball. Toni Campos, fitxar sí per un entrenador és el primer que necessitem. I Benítez, Mourinho o Ancelotti no estan lliures a temps. Javier Soriano Gari diu que no van a fitxar perquè ja té els dos nous fitxatges del mercat que són Soso i Enzo. Ara a guanyar amb un València. Eh, Anna diu que ella pensa que sí que fitxaran Eh, Fran Badia diu, no fitxaran el que fa falta, no falten jugadors, fa falta un míster amb experiència, prou de becaris enxufats per ser amics del jefe, i eh, diu eh, Borete, diu que fitxen a un de mig del camp, segur. Pues 12 i 37. Ara parlarem de fitxatges. Per cert, el primer que va alçar la banderola dels fitxatges en este programa va ser així este senyor que tinc a la dreta, que diu Julián Montoro des de Falla Besos, que ve dient que feien falta reforços en el mercat de, de l'hivern tot i que per a mi té una gran dificultat el mercat de l'hivern, però havien quedat que el primer tema que abordaríem després del, eh, dels tuits seria el d'Àlvaro Negredo. Penseu que pot haver canviat no vaig a dir la sort, perquè la sort són altres coses, que pot haver canviat el signo d'Àlvaro Negredo en el València, dos gols en dues jornades, eh, Gary Neville el considera important, li dona la capitania, me consta que va tindre eh, galons eh, en molts aspectes en Riazor l'altre dia, no tan sols el de la capitania penseu que ha canviat que pot haver canviat la trajectòria d'Àlvaro Negredo en el València? Pues esperem que hagi canviat Manolo, la veritat és que ho té tot per a, per a que canvie té el suport del, del públic és cert que hi ha eh, certa divisió en, en la grada respecte a les seues últimes eh, actuacions però diríem que té més seguidors que, que detractors Álvaro Negredo des de la temporada passada quan les coses tampoc li van eixir bé. A partir d'ahir té tota l'estima i tot el suport del seu tècnic, Manolo, que considera que és eh, pues un dels futbolistes que han de replegar aquesta bandera que no arreplega ningú i que està allí tirada en el vestidor eh, del, del València, eh, l'espera, li dona el braçalet, li dona tota la confiança del món, li dona minuts darrere minuts per a que trobi el seu, eh, torni a trobar el seu millor punt de, punt físic i a partir d'ahir eh, sols falta que ell responga és cert que porta dos eh, partits seguits eh, marcant, probablement l'actuació de l'altre dia de Riazor sense ser del tot eh, redona va ser més convincent que anteriors eh, actuacions i a partir d'ahir pues, eh, ho té tot Manolo i depèn d'ell eh, eixir endavant i respondre fonamentalment no ja a la confiança de la grada que la té pràcticament tota sinó fonamentalment a la confiança del, del tècnic eh, que l'ha esperat amb els braços oberts i que li està donant tota la confiança del, del món. Espero que li vaig bé i que aquests dos gols servisquen per a, per a que acabe de, de, de, de millorar perquè l'equip necessita després de la lamentable lesió de, de, d'Alcácer, futbolista que estava en millor moment de forma i que avui en dia és millor futbolista que, que Negredo, però ara no està Alcácer està Negredo i és Negredo qui ha de, qui ha de recuperar i ese rendiment. uh -huh porta 6 gols en els últims partits eh, en Negredo 6 gols. gols jo eh, crec que l'entrenador mm, li ha donat ha mm, entès mm, perfectament el que necessitava Negredo que eren, que eren minuts i responsabilitat perquè és, és un mateix, sort això mateix m'ho digueren en Sevilla és Julián. un sort molt important eh, per al València. És una inversió increïble que no pots, o sea, no te pots permitir el luxe de que per, per no treballar-ho eh, que el xoor se perga i que el xoor estigui ahí i, i, que, i que no servisca per a res. No? A mi, ara que me dius això, disculpa que te talle, vas parlar amb amics de Sevilla al voltant de, de Negredo i me digueren, té un problema de caràcter si Negredo no sent important, baixa els braços i el primer any de Sevilla li passà estava per darrere de Canutei i de Luis Fabiano y no, no, no, no se trobaba eh, Alain l'any següent llevaren crec que eh, se n'anà eh, Luis Fabiano que el ja comenzará el seu declive y se va a sentir importante y a partir de ahí va a eclosionar Negredo en el, en el Sevilla y yo creo que aquesta importància lo mejor que estado donant Gary Neville como tú sabes digen eh, Julián puede ser definitiva pero trobar la millor versió del futbolista. Són molts futbolistes els que tenen problemes de caràcter. La majoria dels, mels, de, efecte, de, dels més bons, en, en efecte, la majoria en tenen efecte, problemes no és l'únic que tingui problemes de caràcter. Eh. Estem parlant ara d'este cas, però podem parlar d'altres. L'entrenador li ha donat minuts eh, sense mereixer tindre minuts, perquè no estava bé. Mm, jo crec que era la manera d'intentar que el xor, perquè és, és, és un davanter que necessita jugar molt, perquè no estava en forma, no ha estat en forma des que ha arribat a, a València ara en, en, en poquetes coses que, que, que, que puguen veure eh, comença a aparèixer un, un davanter i, i, un, i un jugador per, a, per al València perquè fins ara pràcticament no ha sigut mai no? entonces eh, eh, no mereixia jugar moltes vegades a, a vegades diuen ah, Paco en la banqueta i juga mm. Negredo per què? si Paco està millor pues feia falta que inclús sense estar bé jugara per, precisament perquè ara mateix se te presenta el problema en Paco i si no tingueres a Negredo ja m'explicaràs tu a on anaves mm-hmm. El tècnic que ja deixa la... a Paco va destacar l'altre dia en roda de premsa mm, no sé darrere de quin partit dels Sulles que va jugar el València va ser o en la prèvia precisament preguntat per la lesió de, de Neville va dir, bueno, mm, si jo no li haguera donat minuts, si jo no li haguera donat confiança a Negredo, ara estaríem sense Alcácer i, i sense Negredo i tindríem un, un problema allí va traure eh, pit dient bueno, pues ara està Negredo recuperat o camí de recuperar-se però això ha sigut possible perquè el cos tècnic li ha donat confiança li ha donat minuts, li ha donat minuts i el futbolista està recuperant-se no està al càcer i estan recuperant la millor versió de, de Negredo. No sé, si que, la millor, que... no sé si la millor. Bueno, o camí de recuperar una, una camí millor... de, de recuperar una versió òptima. Una versió de Negredo superior, superior a la que ha donat així que ha sigut prou, prou, prou dolenta però bueno, Neville va traure, va traure pit en aquest aspecte Sí, jo, jo dubte que, <clears throat> que Negredo siga, o sea, torne a ser el que, no. el que era, I, i el que era el Manchester City però i encara pot ser un Negredo vàlid Sí, exactament. És que és, és el que anava a dir. Mm. O sea, jo dubte que, que el Negredo que tots coneguerem del, del Manchester City i del Sevilla és, eh, és, siga el, el que estarà en el València. Però crec que és un jugador molt útil per al València i molt útil com a jugador revulsiu, com a jugador que quan Paco Alcácer es lesiona pues, pot jugar, eh, fins i tot pot jugar en vell, o sigui, que en dos, dos davanters, o sigui, jo crec que és un jugador i a més dona unes altres eh, dinàmiques de xoc de les que dona Alcácer, no? Alcácer és un jugador que aguanta molt bé el valor, Negredo és més rematador, és una altra cosa, és, és un jugador mm, per jugar aïllat, per exemple, quan, quan jugues en un no menys o es jugues molt tancat, per jugar a tu li, li envies valors a Negredo i Negredo te'ls aguanta i espera l'arribada dels centrecampistes jo crec que és molt útil i, i, i em sembla molt bé el que ha fet Gary Neville. Jo crec que probablement és el millor que ha fet des que ha arribat al València. Eh, tampoc és que n'hi ha moltes coses bones que, sí, eh, que, triar, però, que, que triar, però bueno, probablement el millor ha sigut recuperar a Negredo. Sí, per a mi, els dos majors encerts de Gary Neville, o els dos únics encerts de Gary Neville eh, en arribar al València és la recuperació de Negredo. Si finalment continua per esta ratxa, no els ve encara, o no o, o tirem encara les campades al vol, i segon, el fet que ha recuperat eh, el protagonisme dels davanters tots els davanters marquen amb Neville cosa que abans en Nuno no marcava cap davanter és una realitat, vull dir eh, a marcar Rodrigo, marcar Santimina, marcar Negredo, marcar Alcácer, vull dir, tots els davanters estan veient porta i això és important. 12 i 45, vinga, fem l'última pausa per a la publicitat i tornem, parlem del mercat de l'hivern, que és altra de les coses que n'hi ha pendents en estos dies, a poc ja de que s'acabe, cada volta queden més dies, 5 ja ne per a que finalitze el mes i, lògicament, la possibilitat de reforçar-se. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia, en Valencia Ciudad, Paterna o Pista de Silla. Elige el más cercano. Descubre un nuevo concepto del servicio de taxi. Hazte cliente de Taxis Valencia y disfruta del confort de nuestros vehículos con un servicio exclusivo, directo y personalizado en el que prima el trato con el cliente. Servicios especiales para empresas y amplia experiencia en transfer y actividades exclusivas. Llámanos al teléfono 962 055 044 y descubre todos nuestros servicios en www.taxisvalencia.net. Recuerda 962 055 044. Taxisvalencia.net. Cuando nos necesites, a donde quieras ir, siempre. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. One por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga, solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Les semifinals de la Copa a un gol en la 97.7 Radio. Dijous, des de les 8 i mitja, el València busca un gol que l'obriga el camí a les semifinals després de l'empat a 1 de la nada. A les 9 i a l'estadi Gran Canària, Unió Deportiva Las Palmas, València. Viu la tornada dels quarts de final del torneig del CAO amb la narració en valencià de Manolo Montal i Salva Folgado. Busquem les semifinals de Copa a Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 48. Deia un servidor en la introducció del programa que sóc conscient que al València li fan falta reforços, és a dir, jo no desdenye la idea que des de fa ja un mes i pico va eh, deixar en este, eh, en este debat eh, Julián Montoro, director de Superdeporte, eh, però també sóc conscient de la dificultat de trobar alguna cosa potable en el mercat de l'hivern. Vos parlàvem de dos noms que necessiten el dia d'avui, el de Tomàs Pina i el de eh, Mario Suárez. <clears throat> eh, Tomàs Pina, ja vos he dit, és, una, és un oferiment directe de Bahia Producciones a Suso perquè tenen bona relació, Bahia i Suso treballen molt junts i eh, com que el Villarreal li ha dit a Tomàs Pina que se busque la vida eh, ho ha intentat, han venut el nom però no sols Tomàs Pina, vull dir, eh, segur que també eh, eh, Julián té la constància de que al València noms d'oferiments estan arribant, pues, si no cada 10 minuts, <laughs> més o menys la cadència de ser semblant. I en el cas de Mario Suárez ja vos hem dit el problema que n'hi ha. En el cas de Mario Suárez eh, eh, entra en l'operació de Savic, este estiu a la Fiorentina, 15 quilos, ahí entran els 6, en els quals l'Atleti de Madrid tassa Mario Suárez, inclou Eh, la milonga que ara s'han de exclus opció de compra obligatòria si una, si una cosa és opcional mai pot ser obligatòria és un oxímoron és a dir eh, sí, però és un aplaçament és un, en, en això, és, això és per tema tot de, de, fiscal del, del, del fair play financer fair play, tot fair play, el, fair play. bueno, pues ahí entra el que la Fiorentina se comprometa a pagar esos isquios a final de temporada eh, el jugador eh, podria eixir però la Fiorentina a l'hora de donar-li eixida a Mario Suárez sempre pensa que siga el club que, més, que més caix posa damunt de la taula i ser club triat per la Fiorentina és el Batford, la cosa no està tancada quan no s'ha tancat encara i això això, i n'hi ha un, un problema afegit que és que netets netets de pols i palla per a la butxaca de Mario Suárez de fitxa són dos quilos per tant va ser complicat la pregunta és en un temps rècord sense secretaria tècnica el València pot trobar el seu Keita en el mercado d'hivern? Julián Montoro, Salva Folgado y Paco Gisbert? Pero es que no, el, problema no es només eh, trobar algo potable o trobar el teu Keita. El, problema es que necesites una operación... de entrada y eixida que te cuadre. que te cuadre esportivamente y que te cuadre en números, mm. pero que valencia no pot, no pot augmentar presupuestariamente el mm-hmm. tema de la liga Entonces, el jugador que entre eh, Tienen que cuadrar els números en la Isida. Mm, el Valencia ha traure por ejemplo, a Javi Fuego la Isida de Javi Fuego si no era a cambio de un traspas eh, en la mitad de la ficha de Javi Fuego el Valencia no podía anar a ningún puesto a fichar a ninguno. entonces pues, tenía que ser un, traspas Y de, momento, por lo que yo sé no n'hi que hagi oferit per pagar un traspàs per, per el jugador, no? Entonces, a, a partir d'ahí és difícil mm, que l'entrenador voldria fitxar, pressupost que vol un mig centre, pressupost que va vindre <laughs> queden, ah, cinc, queden, Ai, cinc, queden cinc o sis dies eh, per a trobar aquesta operació que, que puga quadrar en tot en, en tots els aspectes no? que, que és complicat però eh, l'operació està està ahí, la possibilitat està vull dir Salva i Paco? jo no sé, jo no sé, perquè si estiguera Rufete te diria, bueno, pues esperem l'últim dia, dia i ens porta 8 i se'n se van 7, no? Que és el que va fer fa fa dos anys. Eh, és complicat, el mercat d'hivern sempre és molt complicat, perquè mm, te la jugues i te la jugues eh, a una carta que és mm, molt difícil de saber, perquè normalment les, els jugadors que, que estan lliures o que tenen l'oportunitat d'eixir, el cas de Tomàs Pina, que heu dit, perquè, que per cert, el València va estar interessat en ell fa dos fa, o tres anys. Fa tres no, temporades, eh, no, vull sí, que sí. fitxat del Mallorca Tomàs Pina i a Dos Santos, i al final, cap de sí, Ara en el Villarreal... Sí perquè abans estava bloquejat econòmicament efectivament, efectivament eh, i clar, normalment venen saldos el, el València en els anys, a banda de Keita que heu recordat el, major fitxa, el millor fitxatge que ha fet en, en el mercat d'hivern és Adrián Irgui i això fa molts anys ja eh? bueno, bueno, eh, eh, ja, l'altre dia farem una llista de fitxatges i si algú eh, o també dit, tot i que no va vindre eh, més que a, a l'estiu següent, però sí va ser també un dèficit en, en el mercat no, de No se li pot considerar perquè no va, no va jugar Val. fins a l'any que ve, no? Però, no, però... veure, sí que és cert que en els últims anys el eh, lo més potable que el València ha dut en, en el mercat d'hivern eh, eh, són Keita i Jonas, cadascú en el seu estil. Sí, sí, sí, bueno, Jonas, però Jonas tampoc va ser un molt revulsiu en el seu moment. Mm, bueno, va ser un jugador que si fem balanç, diguem, Vale, sí. Bones xifres. Sí, bones xifres i, i jo crec, jo, jo tinc la sensació de que no va, no va fer una, un, un, un mal, no va ser un mal pas pel València el que va fer Jonas. O sigui, jo crec que un bon jugador, en el seu caràcter i les seues característiques, però no va ser un mal jugador. Jo recordo sobretot la declaració d'Ilien en el seu moment, sí, sí i després el que va significar Keita l'any aquell, no? o sigui que va ser, fa dos anys que, que va ser un jugador que va canviar completament la dinàmica del, del, de l'equip i com jugava i l'ordre que posava i la seva ascendència en el camp de futbol que també és molt important no? perquè parlem moltes vegades de els problemes del València i oblidem que és un equip molt jove i que el, el gran problema que té és que no té un líder o no té un, un jugador que tira del carro l'heu dit en, en la tertúlia un parell de vegades és això Yo creo que, que fan falta evidentemente en Manolo, central, mig centre, eh, Pero Pero eh, es lo que digo, Julián, es muy complicado que el Valencia trobi una operación que le cuadre mm, económicamente en el, en el Valencia El València no está ya eh, económicamente para gastarse es 25 kilos que se va a gastar la pasada la pasada temporada en un futbolista con Comenzo. Y a partir de ahí pues, no pueden descartar res, pero la sensación es que el Valencia no, no, va, no va firmar. ¿Necesita reforzos? Sí. Pero la sensación es que no va a firmar, Manolo. todo por el CELPI, lo que deia Julián de la operación entrada y sida. Eh, ha de ser una, doble operación, entrada y sida. Y a una otra cuestión también, aprofitant lo de Tomás Pina. Sí. <coughs> Eh, mm, el Valencia podría aportar a, la medida de Tomás Pina, no? Mm, possiblement si haguera estat Tom Pina haguera xuat en, en Riazor en, i no haguera xuat Zaibo, Zaibo. Vale? Eh, lo que, el que passa és que mm, no sé no sé quants partits haguera xuat d'ací a final de temporada Tom Pina a partir d'ahir. Entonces, bueno, son cosas a valorar también y una otra cosa importante una, otra cosa importante una otra cosa importante es que Mm, el València fa... Parlaven, quan començàvem a parlar de, de, del, del mercat d'hivern, uh -huh. no havia director esportiu, no se sabia claro. tal... Entonces sí, diem, el València és un perill, el València és un perill perquè pot fer qualsevol cosa i li poden colar qualsevol cosa. Eh, afortunadament això s'ha parat n'hi ha un director esportiu que està prou en consonància de l'entrenador, que tenen una idea tant de lo que faria faltar com de lo que tenim que fer per a la temporada que ve. N'hi ha una línia marcada de reforços per a la temporada que ve, d'un determinat perfil, i eh, el València no vol que ara un fitxatge parche, anem a dir, li distorsione eh, eixa idea, eixa idea i, i, i siga un compromís ja, ja adquirit per a la temporada que ve és un altre... Vull dir, són molts detalls que, que n'hi ha que, que, que treballar per, per arribar a, a, a, a... Jo crec que a aquest fitxatge que és que l'equip el necessita. Sí, sí, és, és, és evident que el necessita, però són moltes, mo, mos, massa condicionants, no? Ho deia al principi de, en la reflexió que ha fet a les 11 i mitja al començar. Lo bonico és posar-se davant del micro i dir hi ha que fitxar a qualsevol preu dos jugadors, dic, però això té una contrapartida i una contraprestació i parlava de les econòmiques i en aquestes contraprestacions entra d'una manera també molt directa el que acaba de, de contar Julián si el València ja està planificant la temporada vinent per posar un parche no te vas a carregar el que penses que ha de ser l'evolució del teu projecte de cada temporada vinent, bàsicament per a no repetir les errades. Claro, Mario té, Suárez, per exemple. Té, té eh, tota la pinta, eh? tu, té, té, tota, té tota la lògica. Tu, per aportar ara a Mario Suárez, el, el tens que fitxar. Sí, sí, dos, o ve ara, o ve ara, o tens que fitxar ja eh, en, en el aplaçament sí, este, el, tal, per a la temporada que ve. Vale, a millor Mario Suárez Mm, mm, sí que te donava Entraria. solucions. Ara, ara, a lo millor no és el, el, el futbolista que tu eh, vols en un projecte que, que vols fer que vols continuar la temporada que ve en un determinat perfil de, de futbolistes un parche, no? que ho, Entonces, ho has definit molt bé, pues, parche descartat, per tant uh eh, -huh. que no és? Perquè no és de Méndez, no? O sí que és de Méndez? No, no Méndez té jugadors en el mercat, eh? Ara mateixa. Sí, sí. No te resabone. I jo... Eh, crec que la, igual m'enganya aquest estiu i t'he de donar la raó, Paco, però crec prou en la independència de Suso a l'hora de que vindran futbolistes de Mendes, és evident, però jo crec que lo de donar-li les claus del club en mà a Mendes s'ha acabat. Home, espere, jo espere <laughs> això, sincerament, perquè no, és que la, la, la pinta, per, parlàvem, parlàvem, ara del principi del, del mercat d'hivern i jo, sincerament, el que pensava és que fitxarien un porter, o sigui, que és l'únic que no necessitem, un porter, és que lo, era lo yochi, que esta gent, els eh, xinos estos ens portaran un porter, lo, tinc, lo tenia claríssim, dius, per què volem un altre? No, no, però és que en sobra un, tenim un portuguès per ahí que és molt bo i que és una promesa de futur, vale, molt bé, les coses han canviat, afortunadament. Sí, les coses sembla que, que han canviat amb Suso García Pitagi des de la seva arribada a la secretaria tècnica. Pues anem a deixar-ho així perquè se quedem sense, sense temps eh, i lògicament eh, hem de afrontar encara més coses que demà tindrem programa, que dijous tindrem la Copa i la Copa és el jo crec que ara mateix la gran esperança del valencianisme, la Copa davant de la Unió Deportiva de les Palmes. Demà me tindràs que vigilar Folgado si, sí. a, si assaig en penals. Si assagen penals. És una possibilitat. És una possibilitat, sí. Un a un, mm. per què no? Sí, sí. És una possibilitat. Demà en Paterna, a l'Orito, si n'hi ha penals o no, o no n'hi ha penals. La última vegada que ens, eh, que ens enfrontarem amb en les Palmes, les eliminatòries se va resoldre els, penals, recordeu-lo, eh? La famosa derrota La de la famosa derrota útil, en efecte, sí senyor. Ahí la Palma va eliminar el València. Infausto recuerdo. Paco, gràcies. A vosaltres. I bona nit. Julián Montoro, director de Super, Bona nit. Folgado, se vegem demà. Adéu, Manolo. Ho deixem així. Tornem, eh, recordeu, 5 i mitja la remissió del programa a les 3 menys quart. Vicent Semper amb el Murciélago, Alemán de Televisió i nosaltres de la ràdio tornem a les 11 i mitja. Així, acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adéu i fins demà. Fórmula 96.